Կարծում եմ հասկանալի է թե ինչու։ Քանզի նույն այդ պահապան կարգված գայլն առաջինն ինքն է հոշոտելու իր խնամքին հանձնված ոչխարներին։ Թվում է թե զավեշտ է, բայց արկա իրողությունը ժողովրդական իմացությունից բխող հենց այս վիճակն է հիշեցնում։ Բանն այն է, որ միանգամայն հավանական է, Ռուսաստանում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլին դառնա միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հերթական գլխավոր տնօրենը, թվով 12-րորդը։ Ներկայումս այդ բարձր ու պատասխանատու պաշտոնը սկսած 2009 թվականից զբաղեցնում է Բուլղարիայի ներկայացուցիչ Իրինա Բոկովան, ում լիազորություններն ավարտվում են այս տարի։ Արասարակ ըստ տարածաշրջանային հերթականության այդ պաշտոնը պետք է ստանձնի արաբական երկրներից մեկը, բայց այդ հարցում նրանց միջև որոշակի անհամաձայնություն կա։ Եվ ահա Ադրբեջանը, օգտվելով պատեհ առիթից, օրերս պաշտոնապես առաջարկել է Բյուլբյուլօղլու տեխնացությունը՝ ի թիվս 9 այլ անձանց, այն ներկայացնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի քննարկմանը։ Մենք շատ հաճախ մոլորություն ենք կարծելու, թե աշխարհը իրոք փոխվել է, այսինքն դարձել է ավելի քաղաքակիրթ, ավելի բարի, մարդամոտ, մարդասեր, ավելի արդարամիտ, անկողմնակալ։ Եվ նոր չէ մեր այս միամիտ պատկերացումը։ Ավակ սերունդները երևի թե հիշում են, դեռ անցյալ դարում էլ ասում էին այդ մասին։ Թեկուզ մենք հայերս 20-րդ դարասկզբին առաջին համամարտկային աղետն ենք ապրել հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայում։ Հետո 20 տարի անց 30-ական թվականներից մինչև երկրորդ աշխարհամարտի ավարտը հաջորդել է հրեաների ցեղասպանությունը ֆաշիստական Գերմանիայում եւ համայն Եվրոպա աշխարհամասում հրեից հոլոկոստը։ Միլիոնավոր անմեղ մարդիկ են բարիզ բունի մաստով գազանաբար հոշոտվել ու ոչնչացվել։ Դեր զորի անապատներում լինի, թե հիտլերյան մահվան ճամփարներում էական չէ, երկու եղերն էլ նույն ողբերգական շղթայի տրամաբանորեն իրար ագուցված օղակներն են կազմում։ Եվ ահա մարդկության դեմ ուղղված զանգվածային ոչրագության այդ շղթան հայերիս համար անցած դարավերջին համալրվեց եւս մեկ արյունալի օղակով։ Ադրբեջանում պետականակիր հայ բնակչության ցեղասպանությամբ Սունգայիթ Բաքու, Կիրովաբադ, շատ ու շատ այլ անվանումների ներքո։ Ու դարձյալ, երբ արդեն 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակն ենք մանրել, մարդկությունը կարծես թե ելի նույն տհասն է մնացել, նույն ամփոփող միամտությամբ ապավինելով պատահական անհատների, Իսկ եթե նրանք ի տարբերություն քարանձավային մտածողության ու պահվածքի դեր իրենց նախնյաց արտակուստ վայելուշ տեսք ունեն, կոստյում ունեն հագած, փողկապ են կապում, դանակ պատարակախ բռնել գիտեն, քիչ թե շատ հաղորդակից են հոգևոր մշակութային արժեքների, հետեւապես բացարձակ քաղաքագիրտ են։ Եվ ինչ, այ ոչինչ, ոչինչ, քանզի մարդու արտակին հակուկապը Կեցվածքը վարվեցողության տարրական կանոնների իմացությունը չէ, որ որոշում է նրա բուն էությունն ու մտածողության կերպը։ Մի խոսքով, քաղաքակրթվածության նրա մակարդակը։ Առավել եւս համամարտկային, նույն եթե համաշխարային չափումներում։ Իսկ որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն միավորված ազգերի այդ դուստր կազմակերպությունը կոչված է քաղաքակրթության հենց այդ չափումների տիրույթում լինել, կարծում եմ, կասկած լինել չի կարող։ Մանավանդ երբ խոսքը վերաբերում է երկրագնդի անխտիր բոլոր ժողովրդների մշակութային ու գիտակրթական արժեքների բացահայտման, անխաթար պահպանման եւ գալիք սերունդներին փոխանցման հրամայականին ազգային թե համամարտկային կտրվածքում։ Այն ինչ պարտադիր պահանջում է նույն այդ միջազգային կառույցի կանոնադրությունը եւ որպես գլխավոր նպատակ ու խնդիր պարտավոր է իրականացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Բայց արդյոք Ադրբեջանն այն երկիրն է, որը թեկուզ շնչին բարոյական իրավունք ունի հավակնելու նման առաքելության իր ներկայացուցիչի միջոցով։ Եվ արդյոք Փոլադ Բիլբիլովին համընդունելի այն դեմքն է, ով ոշտված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարին ներկայացող բարձր պահանջներով։ Ընդ որում երկու հարցն էլ փոխկապակցված են, քանզի վերաբերում են անցած վերջին քառորդ դարում Ադրբեջանի վարած մշակութային քաղաքականությանն ու այդ քաղաքականության մեջ Բյուլբուլօղլուի դերակատարությանը։ Այն պետական գործ չի, ով երկար տարիներ ղեկավարել, համակարգել է նույն այդ ոլորտի գործունեությունը։ Հնչած հարցերին պատասխանելու համար փորձենք թեկուս հպանցիկ հետադարձ հայացք նետել անցած ժամանակաշրջանին եւ դիտարկել արձանագրված համեմատաբար էական իրողությունները։ Ընդ որում մի կողմ թողնենք տարածաշրջանի ժողովուրդների պատմության շարունակական խեղաթյուրումներն Ադրբեջանում եւ հարևան երկրների Հայաստանի, Իրանի եւ Վրաստանի մշակութային ժառանգությունը յուրացնելու բազմաթիվ փորձերը։ Դրանց արդյունքում հրապարակ հանված կեղծ պատմագիտական աշխատությունները եւ ուսումնական ձեռնարկները, որոնք հորինվել են երկրի նախկին եւ ներկայիս իշխանությունների իրական հրահանգում։ Ուշադրություն սևեռենք այն աղաղակող իրողությանը, որ փաստվել է հայկական Նախիջևանում, երբ սկսած 1998 թվականից ադրբեջանական իշխանությունների անձամ նախագահ Հեյդար Ալիևի անմիջական հրահանգով ոչ շացվել են 5 ժողայի միջնադարյան գերեզմանոցի խաչքարերը։ Եթե դեռևս 1987 թվականին պատմական Հայաստանի այդ երկրամասում արկա էին 2700 հայկական վանքեր, եկեղեցիներ, խաչքարեր, գերեզմանակարեր, ապա ներկայումս այդ տարածքում բարիզ բոնի մասով ոչինչ չի մնացել։ Ինչպես հայտնի է, 1998-ին նույն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անմիջական միջամտությամբ Հին Ջուղայի գերեզմանոցի տարածքում անցկացվել է միջազգային ուսումնասիրություն, ինչը նպաստել է, որպեսզի դադարեցվի այդ բարբարոսությունը։ Սակայն տարիներ անց 2005 թվականին այս անգամ արդեն Հեյդար Օրից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևի օրոք սկսվեց ժողայի գերեզմանատան նոր ու վերջնական ջարդը։ Համացանցի կայքերում արկա են տեսաժապավեններ, որոնցում արտացոլվում է, թե ինչպես են ադրբեջանական զինվորները կրաններով, այսինքն խոշոր մուրշերով եւ բուլդոզերներով ջարդփշուրանում, ապա Արաքս գետի մեջ թափում հրաշակերտ խաչքարերի բեկորները։ Չնայած միջազգային մի շարք կազմակերպությունների, այդ թվում առանձնապես միավորված ազգերի կազմակերպության եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Եվրախորհրդարանի պահանջներին, այդ վայրագությունը մի օր անգամ չի դադարեցվել։ Իսկ Նախիջևան ժամանելու եւ տեղում իրավիճակն ուսումնասիրելու այդ կառույցների բոլոր ջանքերը կասեցվել են Բաքվի կողմից։ Հատկանշական է, որ այդ ո՞ր ժամանակահատվածում Ադրբեջանի մշակույթի նախարարն էր նույն ինքը Պոլադ Բյուլբյուլօղլին, Հետևապես նրա այդ հանրապետության մշակութային քաղաքականության առաջնորդի համաձայնությամբ ու կամքով է իրագործվել մշակութային այդ ջարդը։ Բնականաբար Բիլբելողնին ծպտուն իսկ չի հանել այն դադարեցնելու համար։ Իդեպ արդեն որպես Ռուսաստանում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նախոր լրություն էր պահպանում, երբ Ադրբեջանում իրագործված հայկական ջարդերի եւ Նախճիվանի հայկական պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման դեմ բարձրաձայնելու համար Բաքվում պետականորեն ծավալվեցին հալածանքները հայտնի ադրբեջանական գրող Քարե Երազներ վեպի հեղինակ Ակրան Այլիսլու դեմ եւ քաղաքի հրապարակներում, ինչպես նաեւ գրողի ծնդավայրում Նախճեվանի Ագուլիս գյուղում ամբողջը վառում էր նրա գրքերը։ Արդյոք Բիլբիլորին տեղյակ չէ, թե ինչպես է գազազած ադրբեջանական ամբոխը 1990 թվականի հունվարին կողոպտում ու հրկիզում Բաքվի 1903 թվականին կառուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, ապա եւ հանրապետության իշխանությունների հրահանգմամբ ոչ շացվեցին քաղաքի Մոնտին թաղամասում գտնող հայկական մեծ գերեզմանոցն իր բազմահազար հուշարձանային կտողներով եւ կամ ինչպես են աղվանացնում, այսինքն ադրբեջանականացնում հայկական վանքային համալիրներն ու եկեղեցիներն Ադրբեջանի շրջաններում, Խաչմասում, Ղուբայում, Վարդաշենում, Իսմայիլիում, Շամախիում, Ղազախում եւ այլ վայրերում։ Անշուշտ քաջատեղյակ էր թե որպես մշակույթի նախարար եւ թե դեսպան պաշտոնավորելու ողջ ընթացքում ու լռում էր, քանզի նաեւ իր ղեկավարությամբ ու հրահանգներով էին կատարվում հայկական պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացմանը կամ յուրացմանն ուղված այդ ոչրագործ քայլերը։ Արդյոք առանց նրա գիտության ու մասնակցության են տասնամյակների վեր Ադրբեջանականացում այդ հանրապետության մյուս բնիկ ժողովուրդների, լեզգիների, ավարների, թալիշների ու դինների պատմական եւ մշակութային արժեքները։ Ամենևին, ավելին, համերաշխություն հայտնելով Ադրբեջանի ղեկավարության հայատյաց քաղաքականությանը, նա ինքը նախարարի ապա եւ դեսպանի իր դիրքն օգտագործելով ամենայն կերպ խրախուսում ու քաջալերում է ադրբեջանական բանակի ռազմական գործողություններն Արցախի եւ Հայաստանի դեմ, որպես պատերազմի հրձիկ հանդես գալիս ռազմատենչ հայտարարություններով ընդཐུք միջև մարտական գործողությունների մասնակցելու իր պատրաստակամության մասին։ Տակավին 2007 թվականին, ապա եւ 2009-ին նա հայտարարել էր, թե պատրաստ է զենքը ձերքին ներխուժ Ղարաբաղ։ Իսկ 2016 թվականի ապրիլին, երբ Ադրբեջանը հերթական լայնածավալ պատերազմ էր սանձազերծել Արցախի դեմ, եւ ադրբեջանական զինվորները հրեշավոր ոչիրներ էին գործում, սպանում երեխաներին, կանանց ու ծերերին, այլանդակում նրանց մարմինները գլխատում հայ զինվորներին, դեսպան Բիլբիլոգլին ոչ միայն խոսք անգամ չասած արյունահայղությունը դադարեցնելու մասին, այլև ընդհակառակը հանդես եկավ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին հայտարարությամբ։ Եվ ահա նույն այդ վայ գործիչը հավակնում է գravel ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը։ Բայց արդյոք դա ընդամենը հավանականություն է, այսինքն երևակայության արդյունք, թե իրական հնարավորություն։ Փորձենք բարձել, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի Բասկաթորի համար մրցակցությունը, ինչպես վկայում են հայկական եւ այլ երկրների մի շարք լրատվամիջոցներ, ներկայությամբ գործում է ադրբեջանական տարբերակի օկտին։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան վաղուց է ինչ երանդուն ջանքեր են գործադրում այդ ուղությամբ եւ որոշ տեղեկություններով արդեն ահագին աշխատանք են կատարել հարկեղած թվով քվեների ապահովման համար։ Ընդ որում, այդ խնդրում նրանց աչակից է կազմակերպության ներկայիս ղեկավար Իրինա Բոկովան, ով վաղուց այդ պաշտոնում իր ընտրվելուց ի վեր համարվում է Ադրբեջանի առաջին տիկին, իսկ վերջերս նաև առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի մտերիմ ընկերուհին։ Մասնավորապես Բուլղարացի մեր գրչակիցների շնորհիվ, ովքեր լրագրողական հետաքննություն են անցկացրել այդ կապակցությամբ, Պարզվել է, որ այդ մտերմությունից բարիս բունի մաստով մազութի հոտ է փչում, ինչի արդյունքում Տիկին Բոկովան հանկարծակի հարստացել է։ Այսպես Բուլղարական Bivol BG էլեկտրոնային կայքը դեռևս անցյալ տարվա հունվարի 9-ին հոդված է հրապարակել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բուլղարացի ղեկավարը Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասում տիրապետում է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի անշարժ գույքի վերնագրով։ Անշարժ գույքն այդ երեք բնակարան է, որոնք ձևակերպված են անձամբ Բոկովայի Իրամուսնու եւ Որթու անուններով։ Նրա հաճախակի այցերը Բաքու եւ Շռայլ դրվատանքները Ալիևների ընտանիքի եւ առանձնապես Մեհրիբան Ալիևայի հասեին ավելին ակնհայտ թուրքամետ մոտեցումը տարածաշրջանի մշակութային հուշարձաններին անկասկած լավագույնս վկայում են, թե ինչ միջոցների հաշվին է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենը ձեռք բերել Մանհեթեն թաղամասի այդ անշարժ գույքը։ Ասում են, որ միջ վերջերս այդ պաշտոնում իրեն փոխարինողի դերում նա տեսնում էր հենց Մեհրիբան Ալիևային, ում իր նախաձեռնությամբ է ժամանակին շնորհվել միջազգային այդ կառույցի բարի կամքի դեսպանի կոչումը։ Սակայն վերջերս Բաքվում ծրագրերը ըստ երևույթին անսպասելի փոխվել են, Ադրբեջանի առաջին տիկին Նամուսնու հրամանագրով նշանակվել է հանրապետության առաջին փոխնախագահ։ Երևի թե դա պայմանավորված էր Իլհամ Ալիևի փոքրինչ երերած դիրքերի ամրապնդման անհրաժեշտությամբ։ Իսկ գուցեև չբացառվում Ադրբեջանի քաղաքական դաշտում Մեհրիբան խանումի հայրական Փաշայանների Գերդաստանի լիակատար իշխանության գալու հերանեկարով։ Ոստի անշուշտ ոչ առանց համաժեք թեյավճարի փոխվել է նաև Տիկին Իրինա Բոկովայի ծրագիրը եւ Բաքուն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի Բասկաթորի հավակնորդ է առաջադրել դեսպան Փոլադ Բիլբիլօղլուն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նոր ղեկավարի անունը գաղտնի քվեարկության արդյունքում հայտնի կդառնա այս տարվա նոյեմբերին թե ներկայացված 9 տեխնացուից ով կհաղթի քվեարկության արդյունքում շտապեն կանխագուշակել։ Պարզապես միջազգային հանրությանը առանձնապես ՄԱԿ-ի այդ դուստր կառույցի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության անդամ պետություններին մեկ անգամ էլ հիշեցնենք հայկական առածը։ Ոչխարի հոտը գայլին պահմիտուր։ Թեկուս իրոք իմաստունի հիշեցել այդ մասին, երևի թե ոչ։ Քանզի ինչպես մեկ այլ հայկական առածն ասում, ասողին լսող է պետք։